पोइ जंहिं महिल पंहिंजे पीउ वटि किनान में मोटी आया तंहिं महिल चयाऊं त ऐं बाबा अन ॾियण असां खां रोकियो वियो आहे तंहिं करे असां मां असांजे भाउ बुनियामीन खे मोकल त अन वठूं ऐं असीं संदसि ज़रूरु निगहबान आहियूं